12208 fatvo. Taroveh vaqtida ishlash. Savol: Ish vaqtim imom taroveh namozini tugatmasidan oldin boshlanadi. Men esa ishga borishim kerak. Bu holatda qanday yo'l tutishim lozim? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Taroveh namozini imkon qadar ko'proq qismini jamoat bilan o'qing. 2, 4, 6 yoki shunga yaqin rakatdan so'ng ishga ketishning zarari yo'q. Keyin namozni uyda davom ettirib, oxirida vitr namozini o'qiysiz. Agar siz ertaroq namoz o'qiydigan masjidni topsangiz va ishga ketishdan oldin o'sha yerda namozni tugatishga ulgursangiz, bu yanada yaxshiroq bo'ladi. Chunki sahih hadisda Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi shunday dedilar: Biz yo Rasululloh, tunning qolgan qismida ham bizga nafl namoz o'qib bersangiz bo'lar ekan dedik. Shunda u zot Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Dar haqiqat kim imom bilan birga u namozini tugatib qaytgunicha birga namoz o'qisa, unga kechani to'liq ibodat bilan o'tkazganlik ajri yoziladi dedilar. Sunan Termiziy 806-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Termiziy 806. Vallohu a'lam.